se imaju ti puta imanzi po kojera su manzili vojadnost i ljudi su tako iza poslanika postavali kafirima u generaciji drugoj i trećoj kafirima pa bi drugo koji ili bi dođi sa, novom, sa, sa novim propisima ili bi pozivali u isto u što je pozivao prvi poslanik što će vjerovanje Allah vjero, svi su pozivali da vjeruju jedno međutim kako ćemo klanjati možda kod nekog jedan namaz možda kod nekog pet možda kod nekog deset možda kod nekog Znači, propisi vjere i šarijat je bio različit, međutim, vjerovanje u jednog jedinog negiranja bilo koga drugog pored njega i tako dalje. E, Sad se pitamo šta su to vjere, jer je naslov suština vjera, šta su to one u suštini, šta su to u vjere njihova stvarnost. Kad kažemo vjere, e, da vidimo ko, šta su to vjere. Vidimo da vjere kao akide, nema se vjedne. Samo vjera u Allaha, nema vjera u nekog drugog, jer ko je drugi Bog? kako mu je ime, gdje je, kakav je, šta radi, odakle, šta može, šta ne može. E, šta su onda vjere? Bilo da kažemo razlika u vjerama, bilo razlika u dana, da, dana na poslanika. Razlika su braćo propisi, kao smo rekli, šerijati. Pa je došao, na primjer, Musa, ali je samo Taurat. U su propisi, je li tako? oni su različiti od propisa Kur'ana, nije isti šariat ili recimo post post možda nekima nije uopšte naređen ali ako je nekima naređen ne mora znači da je kao naš post pogledajte post recimo tamo oko, oko, oko Zakarija alaihissalama i Marijeme radijallahu ta'ala ono Kur'an govori kaže ja sam se zavetovala Allahu postom i danas neću govoriti s ljudima Znači post nije bio šta? Post jezikom, nego govori, kad nije te post, nema govore, a priče. Pa ne bi dijete, posti majka. Posti. To kod nas je post šta? Možeš govoriti, ali postiš od određenih drugih stvari. Znači šarijati su različiti. Ili recimo, nečistoća je ako je i kod jedni i kod drugi, drugi, druga, način čišćenja nečistoći. Na primjer kod Benu Israila u, u šarijatu Musa a.s. kada bi mokraća pani na odeću čistilo se samo osjecanjem tog dijela. Nema oprat. Dok kod nas je sada ovak što ne možemo opraviti. Tako dalje. Znači to su razlike. Ali niko od njih nije pozivao u rogovanje dvojici bogova. Ha? Ili su meleki na primjer kjafir pom pa Allahu neuzbillah ili da je, da je šeitan prijatelj čovjekov, ne, ne, ne, ne. Svi su potvrđuju se tiče akide isto. Međutim, naredbe, Allahovim hikmetom, zbog razlika od vremena vremena i Allahove volje, su različite propisi šerijat. Funkcija poslanika i njihova uloga i razlog što su poslani su tri stvari. Prva, da podsjete ljude na ugovor koji su Allahu Đelešanu da, davno dali kada ih je stvorio kada je izveo njihove duše iz kičme Adamovi kao što je i kao u suri Araf 172. do 174. ajet sura Araf to je 72. do 174. ajet sura Araf. Allah je kada je stvorio ljudske duše uzeo od ljudi ugovor jesam ja vaš gospodar hoćete mi rogovat kažu jesi svjedočimo priznajemo jesi ti znaš gospodar svjedoci smo i priznajemo da ćemo ti rogovati dajemo ti ugovor zakletvu poslanici dolaze da ljude podsjete na njihova gospodara i da su mu robovi i da je ugovor hak jedni i drugi, prava jedni i drugi, dogovor za njih, i stvoreni radi čega, radi robovanja, pa i podsjećaju na taj ugovor. To je prva, znači... Dokaz drugi sam Allahu i Đelešanuhu riječi da ljudi su, kad su stvoreni, dali zavjet Allahu i da se sad tim zavjetom rađaju. Jeste poznat i kod židova i kršćana. Pa kod njih kada se dijete rodi, stavljaju ga u vodu i krste ga. Zašto da ga prikrste, da mu pregrade fitru, urođenu vjeru, jer je rođen u islamu. E sad treba ga izvesti, učiniti ga kršćanom, učiniti ga židovom, treba ga izvesti iz te fitre. I oni to znaju, <clears throat> a muslimani ne znaju. Znači prva stvar je da ljudi podsjete i okrenu Allahu Đalešanu jer između njih i Allaha Đalešanu je ugovor da im je on gospodar da su oni robovi. Druga stvar, ljudi ne znaju kako će Allahu Đalešanu robovati. Evo, zanimljeste sada čovjeka u Mongoliji. Nije došla do njega dava poslanika, nije došao do njega šerijat, nije došao do njega Kur'an. Kako će robovati Allahu? Kako god robuje, Allah će mu neće primiti. Zašto? Zato što ne robuje kako mi je njegov poslanik, kako je poslanik dostavio. Poslanik su znači poslani, drugi je to razlog, da poduče ljude načinu ibadeta. Pa da i poduče da treba namaz i kako se obavlja namaz da treba hađ i kakvi su obrade hađa da je Allah zadužio postom i kako se posti da je Allah naređio zekijat i što se daje i kako se daje zekijat i da je posljednjih propisa u vjeri i treće da Allah Želešanu ustanovi svoj dokaz protiv ljudi da se slanjem poslanika ljudi ne imaju dokaz pa da kažu kao što ćemo vidjeti u Kur'anu da kažu ljudi da si nam poslao poslanika bili smo najupućeniji da ne bi rekli nije nam dolazio poslanik dolaz došao je poslanik to se poslanika ste vi krivi nemamo kod Allaha Đalešanu opravdanje Hamsa 165. ajet sura Nisa to je potvrda da su poslanici došli da bi Allah Đalešanu imao dokaz protiv ljudi a da ne bi ljudi imali dokaz protiv Allaha 165 kaže i poslanici koje smo poslali da donose radosne vijesti i opomene da ne bi ljudi imali dokaz kod Allaha poslije slanja poslanika da nam nije došao poslanik i rekao gospodaru pa mi živjeli nije nam niko govori o tebi govori se o Allahu stalno govori to je dokaz protiv ljudi kako god se oni odnosili svatanja od sedmije do pišite pogledati svatanja od sedmije do četrneste stranice tamo ima naslov islam prirodna vjera i islam vjera svih poslanika tamo su isto dokazi i kratko pojašnjenje sutra ćemo ako voda pitati o ovome a svakako i o ostalom od 7. do 14. do onoga do vrsta tevhida koje ste prošli put učili. I njegovim šartovima. عندك هنا الكراسة انظر تشرح لا تشرح وتمليهم هذا الكلام أنا سأتركك علمت جيدا لا والله أنا موجود لا إله إلا الله Značenje la ilaha illallah prvo njegovo je značenje nema drugog koji se istinski obožava osim Allaha Đelešanuhu to je šariatsko značenje jezičko je nema Boga sem Allaha La ilaha illallah ima svoje šartove tako se navodi od Vahba ibn Munebbiha ibn Munebbiha da je kazao čovjeku koji ga je pitao nije li la ilaha ila Allah ključ dženneta jeste ali svaki ključ ima svoje zube pa ako zubi budu odgovarali eh, vratima otvorit će se neće se otvoriti ili nećeš ih otvoriti zubi la ilaha illallah su njegovi šarti znači ako uzmemo da je la ilaha illallah ključ džerneta šartove la ilaha illallah moraju biti uz to la ilaha illallah kao što ključ mora imati svoje nareze pa ako znači la ilaha illallah bude sa šartovima uvešće nas i otvorit će nam džennet a ako nam la ilaha illallah bude bez šartova samo nas ono neće uvesti u džennet poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pozivao ljude da kažu la ilaha illallah ali ne samo jezikom كلمة لا إله إلا الله sa ubjeđenjem i prihvatanjem sa prihvatanjem braća takvim da kada ga prihvati, prihvati čitav islam više dileme kod njega ne ima ostavlja širk, slijedi propise pa da pređemo na šartove la ilaha illallah kako su ga kako su ih navali učenjaci ahli sunnata vel džemata koji su se bavili naukom akide i o tome pisali prvi šart je ilm znanje zapišite prvi šart znanje ono mora biti negacija džehla, neznanja. Znanje o la ilaha illallah treba da pretekne riječi i djela. Znanje o la ilaha illallah treba da pretekne riječi i djela. Allah Đalešanuhu nam naređuje da znamo da nema Boga sam Allaha. u suri Muhammed 19. majetu kaže fa'alam annahu la ilaha illa Allah li zembik Sura Muhammed 19. ajet Znaj da nema Boga sem Allaha A u hadisu bilježi muslim stoji da je kazao Allah poslanik sallallahu sallam ko umre a znao je da nema Boga sem Allaha ući će u džennet znao je da nema Boga sem Allaha ući će u džennet šta vredi znači čovjeku nemojte pisati šta vrijedi čovjeku koji govori la ilaha illallah ili je u islamu, a o islamu ne zna ništa, o Allahu Đelešanu ne zna ništa, zaista ne zna da nema Boga sam Allaha, zaista ne zna da je Allah Đelešanu jedini Bog, ne zna da druge vjere nemaju osnove, ne zna da je islam sav na temelju, sav na dokazu, sav ispravan, laž mu ne može prići ni straga, ni sprijeda, taj je stalno kolegljiv u vjeri i nema svoje čvrstinje bilo koja su, sumnja, bilo koja smutnja, bilo koja šubha, bilo čije nagovaranje, mora ga izvesti iz vjere. Sad je popričak, pa nema Allah, ja ga nisam vidio, on se zbuniti. Jer ne zna. Reći će mu, pa kako kjaferi bolje žive od toga ti vjernik, zbunit će se, reći. Treba znači imati znanje o vjeri, šta je kjafir, šta je, šta je Allah zašanu, šta je dunja, šta su iskušenja, šta je vjera, zbog čega ona dolazi.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 Allahu drugi ljudi imaju ubjeđenje sa mnogo manje znanja ali oni s toliko znanja ne imaju ubjeđenja i njihova la ilaha illallah je neispravno znači da navedemo primjer čovjeka koji nema jakina ima znanje o islamu bez obzira da li imao znanje o drugoj vjeri ili ne ali je kolebljiv i nesiguran i nije ubijeđen u istinitost Islama samo odnosno la ilaha illa Allah samo da Allah žele šanu je Bog pa kaže pa jest Allah Bog ali Boga mi ne znam i bude što kažu pa mora biti i ovo ha? kod toga ne ima ništa od njegove vjere u Allah vjera u Allaha žele mora biti kao na znanju tako i na ubjeđenju treći šart je kabul kabul prihvatanje prihvatanje la ilaha illallah pitanja la ilaha illallah i svega sa čime dolazi la ilaha illallah. Na primjer, robljava la ilaha illallah nam govori o Jusufu, ali i svaram prihvatam, Jesu bio poslanik? jes. Prihvatamo. Dolazi nam post, sa postom? Prihvatamo. Dolazi nam sa vjerovom u ahiret? Prihvatamo. Dolazi nam zabrani tog? Prihvatamo. Šta će se desiti ako čovjek koji ima znanje o vjeri i ima ubjeđenje da je vjera istina, a ne prihvati je. Dođe namaz, on kaže, džihad poslušnost roditeljima ne prihvata, odmetne se a zna da je islam vjera istine i ubježen je u to ali ne prihvata ima li taj la ilaha illa je li mu'min nije tabaraka wa ta'ala nam govori o narodima koji su bili prije nas i navodi slučajeva oni koji su prihvatali vjeru znači kada ide poslanik i oni to uzmu, bude kod njih kabul kabul njihove dave i drugi koji znaju da je istrit Nije li Kurejiš znao da poslanik sallallahu sallam istrit? Iskren? Jel bio u to ubijeđen? Jes. A jesu li ga slijedili prihvatili? A jesu li hu'mini? Tako nam Allah tabaraka wa ta'ala zapište ovo. Allah zašao ili Kur'an nam navodi ili kazuje o narodima prije nas koji su ulazili u vjeru prihvatajući poslanika, jel? Ili ostale izan vjere ne prihvatajući je. Bez obzira znali o istinitosti te vjere i poslanika i bili u njega ubeđeni ili ne znali. Evo, braćo, šta vi mislite židovi u Medini? Jesu znali da je poslanik istina? Jesu? Jesu bili ubeđeni? Jesu li prihvatili islam? Zato nema da neko zbuni na, na hadis ko bude znao, umre i bude znao da lava Allah uči u ženet. Ta se to je jedan šart. Drugi šarti traži, drugi, a ovdje hadis traži druge šarte. To je jedan zub. Koliko danas imate ljudi na zapadu? Koliko ljudi na korbenima islamskih država? Koliko uleme znaju da je islam istina? i njegove, njegove uh, eh, naredbe istina i ubježeni u to i znaju da šerijat mora vladat i da je kjafir koga su po šerijatu međutim ne prihvataju da se bore za njega niti prihvataju da on vlada niti prihvataju prije toga znaju šta je ispravna akida međutim uh, sretni su koji se pričaju o zabludjeloj akidi Vidimo znači da je kabul šart sa nogama i rukama, znači šart s kog nema islama. Nema ra ilaha illallah. Sura Zuhruf 23. 25. ajet Navodi nam Allah Zašan ovdje primjer naroda kojima su slani poslanici pa kaže I tako mi nismo postali prije tebe ni jednom mjestu poslanika da opominje A da nisu govorili oni koji su se življavali u Dunjaluku Mi smo našli naše očeve na ovoj vjeri i mi ćemo njihovim stopama nastaviti pa bi im reci poslanici zar i onda kada vam dolazimo sa onim što je uputa bolja od onoga na čemu ste zatekli svoje očeve govore mi u to sa čime ste vi poslani ne vjerujemo to jeste mi to odbijamo mi nećemo se odazati nećemo šta je Allah Žešanu sa njima uradio fan nam minhum i mi smo im se osvetili mi smo ih kaznili a pogledali kakva je bila kakav je bio kraj onima koji su u laž ugonili četvrti šart je inkiad što znači izvršavanje dužnosti vjeri činjenje znači u dijelu onoga što traži la ilaha illallah Zaboravio sam reč, stvari bilo je samo po sebi kazano, ali nismo ga ovako jasno naveli, da je primatanje suprotno jel, odbacivanju i odbijanju. Tako isto izvršavanje, izvršavanje naroda da vjere, koje dolaze sa la ilaha illallah je suprotno njihovom zapostavljanju, njihovom nečinjenju. Allah je lešanuhu u suri An-Nisa' لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما sura Nisa 65. tako mi gospodara tvoga oni neće vjerovati dok te ne uzmu za sudiju onome što između njih teče od sporova zatim u dušama svojim ne nađu nimalo te gobe zbog tvoje presude i dok se potpuno ne pokore kada čovjek ulazi u islam braćo u islam ulazi sa izgovaranjem la ilaha illallah kad bi kazao čovjek na početku islama ulazim u islam a ja neću klanjati ulazim u islam a neću klanjati bi bio musliman sa svojim la ilaha illallah ili kaže ulazim u islam ali za mene nije ne znam tog i tog propisa ne bi bio ne bi bio musliman musliman je tek onda kada uđe u islam i kaže nema Boga sem Allaha ja u to vjerujem i prihvatam narodbe i zabrane vjere prihvatam narodbe i zabrane vjere ako bi rekao prihvatam sve narodbe zabrane sve osim te dakle bi malo sačekaj vidi hoćeš li u islam ili nećeš jer se u islamu ne raspravlja nije oko, ni oko kakve odvijenosti ili zabrani znači ako čovjek ne izvršava ono sa čim je došao islam zbog toga što on to neće da izvrši nema njegovog la ilaha illallah međutim da napravimo ovu razliku ako čovjek kaže ja ulazim u islam prihvatam sve narodbe i ali ih ne zna još Pa kako i saznaje, tako i čini oni muslima. Ili, u zaborav, u šeitanovom nekakvom jel, djelovanju protiv njega, u jel, greškom, ostavi na nas nekada, jel? Pa pogreši ovo ovaj naredi, pogreši ovo zabrani, uleti u haram. Jel je musliman? jeste ali je sati učinio grijeh i on svakako se zato može pokajati. Međutim, da na startu kaže, ili kasnije kaže, ili kasnije kaže, ovo nije ovo za ovo neću činiti. Ja ovo neću činiti. Bilo da to kaže na startu, nije ušao islam, ovaj ajec, njegova, njegov sadržaj to govori, ili kasnije da kaže, recimo, kada uđe u islam, kaže, sve ću ja vršiti. Kasnije kaže, za godinu, za dvije, za koliko hoćete, ja namaz ostavljam za mene nema namaza šta bi sad ovaj uradio sad bi ovaj vratio Allahov hukum da bi on vratio Allahov hukum renda hukum Allah a šta je e, otpadnik i murtad nego taj kojem je došlo nešto onoga ovdje će bilo to jedno, dvoje ili pola propisa ili trećina ili svi propisi vaši inkrijad izvršavanje obaveza kao što vidimo danas muslimane musliman, jesi, jesam haj ne budi, ma moću, hoću samo ću biti musliman a hajde izvrši to mu nije ni na kraj pameti musliman kod njega la ilaha illallah to džahil u islamu, on ni ilma ne ima on ni ilma ne ima ima li jakina, Allahu alam ali ovaj nedostatak inkijada činjenja nas navodi da kažemo da je njegovog od njegovog la ilaha illa nema ništa zbog samog inkijada a Allah je alam jel može se to čak provoći dotle da on nema ni jekina niti ima kabula ili ilma i tako dalje znači inkijad četvrti šart smo zapisali sura An-Nisa 65. ajet to je činjenje obaveza koje sa kojima dolazi islam koje dolaze iza la ilaha illallah mogli bi se još zapisati ovdje da su dijela potvrda imana dijela su potvrda imana kada je poslanik kada vidite čovjeka da posjećuje mjeseči da posvjedočite njegovom imanu djelom vidite čovjek da klanja u noći šta je ovo kufr šta ga natjerava da klanja iman vidite čovjeka sabura na iskušenjima šta ga natjerava iman vidite čovjeka dijeli iz imetka iako mu je drag i potreban imetak iman a drugo vidite ovo gafanu otjerava iman psuje natjerava iman da psuje mrzi islam i muslimani vatre znači ga iman nije znači ovaj inkijad je šart la ilaha illallah pet sidk sidk sidk istinitost suprotno laži braću suprotno kezibu laži laži Prosite kada čovjek rekne la ilaha illallah slaže. Uđe u islam, a laže obmanjuje. Koliko je židova ušlo u islam da bi rušilo islam iznutra pa se pretvorilo u Koliko je ovaj čovjek koji nema sidka je munafik. Koliko je munafika u islamu? Ili je bilo u doba poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Jeste. To zove čiji jezik kaže la ilaha illallah. A u srcu se odbacuje Allah ko voli Muhammed Rasulullah u srcu bi se najrađe, najrađe poželilo i želi se zlo poslaniku kao što Kur'an kaže ako vas nađe dobro njima je jako teško boli ih a ako vas nađe zlo raduju mu se ko su to? to su munafici tu su sa njim alaihi salatu wasalam međutim njihova la ilaha illallah je laž laž njihova vjera je pretvaranje pa šta misli ono čovjeku koji kaže jezikom la ilaha illallah i slaže nema njegovog la ilaha illallah može biti među muslimanima može biti među muslimanima raditi ono što oni radi znači sidk braćo sidk je suprotan laži i onaj koji nema sidka je munafik je munafik Munafici su dokaz da la ilaha illallah može biti, a da mu nema čega sidka, istinitosti, da nije njegova la ilaha illallah istina, nego je laž. Sidk. Kada je čovjek iskreni, kada ima sidku svome la ilaha illallah, zapište, onda kada mu srce potvrđuje jezik, a jezik potvrđuje srce. Kad mu se slaže, znači srce kad jezik govori ono što je na srcu, a? Jezik govori to je u srcu, ono što je u srcu jezik ga govori. je sidk. Allah je našanom je naveo kroz istoriju koliko god hoćete. Ljudi koji kada su rekli la ilaha illa kada su rekli amenna billah bili su u tome iskreni. I šta je spasilo njihova iskrenost? Naprimjer, vraćari faraonovi. Vraćari faraonovi. Kad su rekli vjerujemo gospodara. A? jesu davali zekija da su vodili džihad ne ne tek primili islam ali šta je to je u srcu kad jezi kako vjerujem vjerujem šta vrijedi drugima koji ne pada u tom momentu su rekli ali nego govore još 60 godina ali nekada u srcu Allah konji draži konji draži ti mardim konja draži nego klanjati Bismillahirrahmanirrahim ha la la la la si primjer Sidr Faraona jedan od ovako finih primjera kako spašava iskreno la la la kažu povjerovali su Naše gospodara i ne možemo se vratiti nakon što smo vidjeli istinu tada bismo stradali pa kaže posjećiš vas ovako ovako ovako kaže sudi ti sudiš samo na dunjaluku mi se svom gospodaru vraćamo naš gospodar sudi na ahiretu sura Ankebut sura Ankebut od prvog do trećeg ajeta gdje Allah tabaraka wa ta'ala govori da ima oni koji kažu vjerujemo pa slažu, jel? I oni koji kažu vjerujemo i dokažu. Pa kažu, ali plamim, ahasib an nasu, an jutraku, an kulu amanna, vahum la yuktanu, vala kada patan ladinu kablihim, fala ja'lamanu lahu ladinu, sadaku, vala ja'lamanu l'kjadibin, i jedno i drugo, ali plamim, mislili li da ćemo i pusti da reknu vjerujemo, da i nećemo iskušati, kušali smo jene prije njih, da bi Allah sazna one koji su iskreni, sadaku, sidkinu, vala ja'lamanu l'kjadibin, i da bi znao one koji su iskreni, koji lažu kizb kod njih, laž munafici ovaj ajet ovaj ajet ostoga znači mogućnost da nečije deklarisanje vjere može biti iskreno i lažno može biti sa sitkom može biti sa kezibom zato čovjek može nama se učiniti maša Allah juriša prvi najhrabriji za islam naj naj Međutim, vidjet ćemo na sudnjem dan, jer Allah žele šanu mu zna, je li on bio iskren ili je, lago. Šesti šart je ihlas, iskrenost. Zato smo sitk probali sa istinitost, da je bilo dva put iskrenost za onoga ko ne bude govorio na arapskom ihlas. Ihlas, iskrenost. Iskrenost. Ova iskrenost je vraća u srcu, u nijetu. Ova iskrenost je u nijetu. Ona je suprotna širku. Kao što je sidk bio suprotan nifaku, munafikliku, tako je ihlas suprotan širku. Ihlas treba da za zanegira širk. Kada čovjek rekne la ilaha illa sa ihlasom, i uđe u vjeru sa ihlasom, nema više širka bude li širka nema la ilaha illallah bude li širka nema la ilaha illallah zato je šesti šart ihlas iskrenost u srcu suprotna širku ona je vezana i za nije to ljudi pred djelima zapišite ova iskrenost je vezana za nije to ljudi pred djelima Pa čovjek, na primjer, obavlja namaz, treba da ga obavlja sa ihlasom, je tako? A šta je ihlas? Da ga čini samo radi Allaha. Ali on ga čini radi čovjeka. Ima li ihlasa? Ima li nagrade za djelo Ne ima. Ne ima. Kada tako sa namazom, tako je sa svakom drugom uzmem i tako je sa islamom i tako je sa la ilaha illallah napišite dokaz sura Bejine peti ajet još ovdje dodajmo da je ihlas jedan od dva jedan od dva šarta za primanje dijela. Spomenuli smo ono prije namaz i rekli ako ne bude radi Allaha neće ga Allah primiti. Dobro, ako bude u ime Allah, će ga Allah primiti, hoće to jedan šart. Međutim, ako ne bude po sunnetu, će ga Allah primiti, na primjer, po sunnetu da kvaljamo sabah ujutru, jer mi kvaljamo sabah ujutru i sahata poslije podne, od sebe, ili sada je dva rekata mi klanjamo 19 ili namaz po sunnetu ima ruku suđu i tako dalje a kod nas to bude sve nakrivimo se ovako hoće li Allah primiti iako od njega klanjamo hoće li neće da nema drugog šarta a to je da bude po propisu da bude po sunnetu po uputi poslanika sallahu sallam pa kad smo spomenuli ovdje da je ihlas jedan od dva šarta za primanje djela prvi ihlas drugi sunnet da bude na, na uputi poslanika sallallahu alaihi wa sallam sedmi šart je mehabbat ljubav ljubav prema Allahu Đalešanu ljubav prema la ilaha illallah ljubav prema poslanicima ljubav prema mu'minima ljubav prema šariatu i propisima vjere i tako dalje dokaz je sura Bekara 165. ajet Sto šestdeset peti nisu pored Allaha uzeli druge bogove, vole ih kao što se Allah voli. Ovi su znači otišli u drugu vjeru i uzeli druge bogove sa čim se ljubavlju. Što ih vole? Pazite, braćo, dobro, dobro, dobro. Spomenuli smo tamo da je ključ ostavljanja zabluda. Smo učer lakladno spomenuli. Prezir onoga na čemu smo bili, jel tako? Braćo, draga. Ključ imana je ljubav prema Allahu i Islamu i svega od Islama a mržnja prema ostalom a isto tako kada zavolimo nešto od ovoga tada smo zakoračili nešto pored Islama čovjek znači može da uđe u širk sa ljubavlju u širk sa ljubavlju pa šta mislite čovjeka mu'mina koji voli kip za na primjer voli ga sanja ga najbolje da je pozna da ga kiti ili voli crkvu zapadnu recimo katoličku u srcu mu voli šta je ovo ili voli šeitana Allah zelo šanu ovom ajetu 160 i petom sure Al-Bakara navali da su ljudi uzeli bogove sebi pred Allaha se ljubavili ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ima ljudi koji su pored Allah sebi uzeli bogove vole ih kao što se voli Allah čime su uzeli bogove? ljubavlju čime su činili širk? Allahu sa ljubavi والذين آمنوا أشد حبا لله a oni koji vjeruju još su jači u svojoj ljubavi prema Allahu Zamislite braćo sad da bi vidjeli kako je la ilaha illallah. Znači ljubav u la ilaha illallah šart. Zamislite čovjeka koji zna o Allahu, ima ilm. Ubijeđen je da je la ilaha illallah istina. Da je Resul sallam istina. I čini propise vjere, klanja, ali mrzi Allaha, auzubillah. billah. A? Šta je ovo reče? Iman, la ilaha illallah. Ne ima tu la ilaha illallah, kad ima imana. Jer je la ilaha illallah šart sveta sa hadisa u kojima Rasul sallallahu alaihi wa sallam obećava ashabu koji je pitao kad će sudni dan kaže šta se pripremio za njega kaže ništa puno samo volim Allaha i poslanika šta kaže ti ćeš biti sa onima koje E tako će biti i svako drugi sa onim koga voli. Ako voli plesačicu, bit će uz nju u džehennemu. Ko voli glumca, bit će uz njega u džehennemu. Ko voli igrača i zabavljača, bit će uz njega u džehennemu. Ko voli političara, bit će uz njega. Ko voli e, oficira, vojskovođu, bit će uz njega. Ako voli Allaha i poslanika i mu'mine, bit će sa njima u džennetu. Bit će sa njima u džennetu je ljubav prema Allahu Đelešanu moment koji olakšava olakšava robovanje i badete ako nema la ilaha illallah ako nema la ilaha illallah ljubavi jak se ne robi Allah sa ljubavi napustit će se te ibadeti jer u njima nema nema soka nikako nema u njima ništa što to čini privlačnim dragim a fitne okolo mnogo Zapišite još. Ljubav prema Allahu Želešanuhu zahtjeva mržnju prema izmišljenim božanstvima prema islamu mržnju prema krivim vjerama prema poslaniku mržnju prema drugim dajama koji pozivaju zabludu komunistima, socijalistima, nacionalistima i tako dalje ko god pozivao neku drugu daju ako voliš poslanika je li drava što oni vode tamo dragiti ne prema mu'minima prema kafirima znači ljubav prema mu'minima zahtjeva mržnju prema kafirima još ćemo završiti ako vidjeti sa rečenicom možete zapisati a i ne morate da je kod kafira da je kod kafira ova tema jasna do kraja šta hoću reći da kjafiri mrze islam sigurno i mrze poslanika sigurno i mu'mine sigurno ima dobro da vidi čovjek ne pije da ga zamrze da se žena pokriva da je zamrze da čovjek kanja da ga zamrze ali kod mu'mina subhanallah subhanallah Ili što sa džubom otišao na pijacu sreo tamo Đorđa sa njim kosa sa milim vratom. To je isto kad smo spomenuli džihad, pa smo rekli da je njihov džihad, njihova borba protiv nas, kod njih prihvatljiva, ne ima dileme, sama po sebi. Tako isto je mržnja. Kaže izvišeni, ha antum la tuhibbunam, wala yuhibbunakum. Eto, vi vi volite, oni vas ne vole, oni vas ne vole, će vas ikad voliti. Sve ne vole kao oni. Znači, kod njih je ovo završeno pa neće da biti ni indica da veli muslimana, ni japanca, ni kršćanina, ni židova, ni munafika, nikoga. Kod njih je al-vara, al-vara, prijateljstvo i neprijateljstvo, stvar koju su danas završili, rade po njoj. Ali mu'mini se moraju naučiti, moraju se pokoriti šarijatu. Moraju se pokoriti šarijatu, šarijatu da bi volili Allaha i da bi mrzili kafire. Allaha tabaraka wa ta'ala da učini naše la ilaha illallah iskrenim i primljenim i da nam pojača ljubav prema njemu i usali naša srca mržnju prema onome što je on naredio da se mrzi da se odrećemo onoga što je naređeno da ga se odreknemo بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم veliki širk Allah Želešanuhu neće oprostiti robu ako na njemu umre i ne pokaje se prije smrti Sura An-Nisa 116. ajet Allah neće oprostiti da mu se drugi pripisuju šesnaesti oblici velikog širka obožavanje idola i kipova. Dva obožavanje kabrova dobrih ljudi tražeći od njih pomoć i korist i moleći da nas sačuvaju štete i zla i moleći da nas sačuvaju štete i zla Bilal, ti se vraćava pripisivanje Allahu sina Nauzu billah pripisujući Allahu sina nam pripisuju Boga jer čovjek od čovjeka je čovjek jel? sina čovjeka je čovjek sin od ovaj, eh, madunče od ovce je ovca je li tako? Ne ozim Allah, Allah pripisati Boga znači pripisati sina je širk. Allah je šanu nerađan i ti je rođen. Četiri. Kao što to tvoje pripisite ovdje po tri pripisivanja Allahu sina ili slično, ili žene roda i tako dalje kao što to tvrde židovi i kršćani da ne četiri obožavanje džina drugih stvorenja kao što je slučaj sa poklonicima krave indicima poklonicima vatre indicima paganima pet širk 20. vijeka savremeni širk predstavljaju Allahov zakon i obraćaju se zakonima koje su ljudi iz svojih glava izmislili i koje pretpostavljaju Kur'anu i sunnetu.